Mazlumların kanı üzre kurulur Yeni dünya düzeni dedikleri Müslümanların rollerine ki Bu oyunda figüran dedikleri Müslümanların rollerine ki Bu oyunda figüran dedikleri Suskun duruşlar güç verir kafire Arşı alada üzer melekleri Kahhar sıfatıyla bir bakar Allah Kahreder dünyadaki kafirleri Kahhar sıfatıyla bir bakar Allah Kahreder dünyadaki zalimleri Kalk ayağa durma uyuma Müslüman Dünyanın her tarafı zulüm ve kan Alet olma zalimlerin zulmüne Bak bizi de dener bizi yaradan Alet olma zalimlerin zulmüne Bak bizi de dener bizi yaradan